bueno, ba, egia zan, eh, pen handia ematen dit, pen handia. Horrezegatik izaten dut elkarrizketa dela bidea, oso garrantzitsua dela, e, ulertzea, hemen gaudela, giza eskubide bat e, defendatzeko. Eta badaudela emakumeak, ba, festa honetan, bestera batera parte hartu gure daudienak, eta gure helburua da bermatzea gizonak eta emakumeak ba, berdintasunean e, parte hartu eh, aldutela ba, jaietan eta nahi duten hainbat tokitan, ez da? Hogei urte bete ditu jaizkibel konpainiak, zorionak eman nahi dizkiogu horregatik eta egin duen lanagatik, baina horrek ere erakusten du oraindik ere badaudela aurrera urratsak emateko beharra. Eta zentzu horretan eh, ikusi nahi genituzke hemen bai herriko alkatea, bai diputatu nagusia, bai urkullu lendakaria erain, aurrez aurre ikusi dezaten hemen zer gertatzen da eta zeri egin behar dioten aurre jaizkibelen parte hartu nahi duten emakumeek, parte, hartu nahi duten gizonek, eta ona e, bereiek txalotzera etortzen garen herritar guztiok. emakumeen eskubideak eskubide unibertsalak dira, eta ez daude auzitan jartzerik ez oiturekin eta ez tradizioekin.